a fassara ta a takaice kamar yadda muka ji kuma kamar yadda muka saurara kudubar tana magana ne a kan sha'anin zakka to wajibcin fitar da ita da kuma hadarin in fitar da ita ga musulmi bayan godiya ga Allah da gare shi da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kudubar ta ci gaba da cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya zakka ta zama ɗaya daga cikin rukunai na wannan musulunci da muke cikinsa sannan ya wajabta wannan zakka cikin dukiyar mawadata don ta zama tsarkakewa daga gare su wato tsarkake su daga rowa da zunuban da suke yi sannan kuma ya zama an taimaki waɗanda suke da bukata na daga talakawa da kuma wanda suke gajiyayyu godiya ta tabbata ga Allah muna gode mashi akan daɗi da ya mana na falala da kyautatawa muna shaidawa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki shi kaɗai yake bai da abokin tarayya muna shaidawa kuma annabi Muhammad manzansa ne a bawansa ne kuma manzansa ne ya aiko sa da shari'a da addini na gaskiya domin ya bayyana da wannan addini ko da kafirai da munafukai da mushrikai ba su so tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da sahabbansa da iyalansa da duk wanda suka bisa da kyautatawa har zuwa nan tashi kiyama ba haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah sani cewa lalle Allah ya halice mu ne don mu bauta masa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin aljannu da jinsin mutane ba sai dan kaɗai su bauta mani haka kuma ya tabbata hadisin a Bukhari da Muslim ruwayar ko kuma wanda aka samu daga Abi Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace manzon Allah ya ce buniyar islamu ala kamsi an gina wannan musulunci akan ababe guda biyar na farko akwai tauhidi shi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulillah. na biyu akwai tsaye da sallah wato yin sallah na uku akwai fitar da zarka na hudu akwai azumi na watan ramadan sai na biyar akwai ziyarar ɗakin Allah mai girma shi ne aikin hajji ya ku bayan Allah ita zakka ita ce rukuni na uku a cikin jerin rukunai na musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano waɗanda suke wajibi akan musulmi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya haɗa ambatan wannan zakka da sallah a wurare daban-daban wurare da yawa malamai na cewa kwatankwacin waje 200 da wani abu Allah ya ambaci zakka ya ambaci sallah a haɗe ire-iren waɗannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki na cewa aqimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku fitar da zakka ita zakka haƙƙi ne wanda yake wajibi a cikin wata dukiya wadda take sananna wato ba kowace dukiya bace ake sayar da zakka a ita kanta dukiyar wata sanannar dukiya ce da shari'a ta haddace ta sannan kuma su kansu mutane da za su fitar da zakai su ma wasu al'umma ne waɗanda suke sanannu kuma a ba mutane waɗanda suke su ba ƙayyadaddu kuma a wani lokaci ƙayyadadde Allah maɗaukakin sarki yana cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka amsa daga gare su sadaka ko kuma zakka domin ita wannan zakka da zaka amsa za ta zama tsarkakewa daga gare su na zunubai sannan kuma ta tsarkake su daga rowa sannan kuma idan ka amsa sai ka kai masu addu'a Allah madaukakin sarki ce idan ka amsa wa salli alaihim sai kai masu addu'a inna salataka sakanan lahu domin ta wannan addu'a za ta sa masu natsuwa ba haka ya ku bayan Allah hakika akwai razani mai yawa da narkon azaba da Allah madaukakin sarki ya tattali ga wanda yake fitar da zakka alhalin kuma yana da ikon ya fitar da ita ko kuma abin da yake da shi na dukiya wanda aka ambata yana da shi kuma ya kai misali yake fitarwa to hakika Allah madaukakin sarki ya yi mashi tattalin azaba in har bai fitar da wannan zakka ba kuma ya koma ga Allah madaukakin sarki a irin wannan hali Allah madaukakin sarki yana ambatawa a cikin alkur'ani yace ya yakunuzuna zahab wal fidda lalle wadanda suka taskace azurfa ko zinari da azurfa wala yunfiquna fi sabilillahi ba su ciyar da ita don Allah dan malamai suka ce ba su bayar da zakka domin ita wannan yunfiquna fi layi idan aka ɗauke ta kawai fi layi ka bada abu fi layi tana shiga cikin abin da ba wajibi ba amma a nan malaman tafsiri suka ce wannan fi shi shine wato zakka bai ba da zakka ba cikin wannan dukiyar da keke da ita kuma ta isa zakka to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa bashirhum bi azabin ali yi masu bishara da wata irin azaba mai tsanani ita wannan azabar ga yadda za a yi ta Allah ya ce yau mai yuhu ma ana ya fi nari jahannam ranar da Allah maɗaukakin sarki zai masu lalas da ita a cikin wata jahannama kun ga Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa za a yi masu azaba kuma a cikin wuta kaga ashe rashin fitar daga zakka zai iya kai mutum a cikin wuta matukar dai ya a haka yake fitarwa kuma har ya koma ga Allah madaukakin sarki sannan yana da nisabin da abin da zai fitar kuma yake fitarwa Allah ya ce da za a masu lalar da ita a cikin wata jahannama fatukuwa bi ajibahuhum wa junubuhum sannan a rika yi masu wato a rika ɗora wannan dukiya wurin lalas din a rika sanya su sassan jikinsu da fuskokinsu ana masa tausar da wannan dukiya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa zuhurihim da bayansu sai Allah ya ce haza ma kanasu min anfusikum Allah ya ce to wannan shine abin da ku taskacewa da ku a duniya kuka ki fitar da zakka Allah ya ce fazuqu ma kuntum taklizun to ku dan azabar abin da kuka taskace Allah ya ce ku fitar da zakka ba ku fitar da ita ba Allah shi kiyaye hadisi ya tabbata daga Abi Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya ba dukiya falam yu'addi zakatahu kuma sannan ta isa zakka ya ki fitar da zakka Allah ce to wannan dukiya za a mulmula ta musula lahu yawmal kiyama za a mulmula wannan dukiya a maida ta shuja'an wani katon kumurci aqra lahu dabibatan za a maida shi za a maida wannan dukiya ta zama wato wata gamsheka wadda take tana da wato harsuna guda biyu to qawluhu yawmal qiyama za ta rika sarin sa da wannan da wannan harshen nata ana tashi alkiyama ya ya'khudhu bi da kai ya ce to sannan kuma ta rika kama dunduniyarsa ta rika kama kumatunsa tana cewa ana kanduka ana maluka ni ce dukiyarka ni ce dukiyar da ka taskace ni ce dukiyar nan taka da yadda ka taskace ka kibadawa zakka a duniya to haka za a rika yi mai azaba da wannan sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah kakin sarki wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum kada waɗanda suka yi rowa ta dukiyarsu a nan duniya su yi tsammani wani alkhairi ne suke samu don da dama za ka ga wani yaƙiwa da dukiyarsa ko ya ce maka ko ba ya fitar da haƙƙin Allah ya ɗauka cewa shi ai ya tattara ne yana jin daɗi Allah maɗaukakin sarki ce to kada su yi tsammanin wani alkhairi ne a gare su bal huwa sharrun lahum saurara ka ji sharri ne a gare su wannan kin fitar da zakai da mai dukiyar nan ya ƙi to sharri ne a gare su Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ɗauku na ma bakilu bi yau mal kiyama wallahi sai mun nannaɗa wannan abin da suka yi rowar da shi a nan tashin alkiyama idan muka nannaɗa shi sai mu riƙa yi masa lalas kamar yadda aya baya ta bayani Allah ya ce wallahi mirasu samawati wal bi wallahu amalu na khabir Allah ne wanda yake wato yake gaje arzikin sammai da kasai Allah masani ne akan dukkanin abin da kuke ciki don in ka ba da zakka dama ai kai ne kai wa kanka domin Allah madaukakin sarki mawadaci ne akan duk abin da zaka bada amma ya sa maka wata hanya ne da za ka samu rahamarsa to idan baka bada ba kai ka kwari kanka ya ku bayan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi razani akan waɗanda suke fitar da zakka manzon Allah ya ce waɗanda suke kin bada zakka mutane ba su kasance ba suna ƙin ba da zaka face sai Allah ya jarabce su da fari ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da riƙe ruwa ana su kasa samun ruwan sama Ba ya ka ya ku bayan Allah dukiyoyin da ake fitar mazaka wato kala hudu ne na farko akwai wato abin da ake shimkawa na gona wannan kuma na ƙwaya, da kuma wato kayayyakin marmari da kuma ma'adani amma abin da yake na kayan marmari a abin da yake na kayan miya irin su tattasai su tumatar waɗannan ba a yin zaka a gare su sannan abu na biyu ana fidda ma dabbobin ni'ima raƙumi sanuwa da kuma tumaki da awaki sannan ba a fidda ma jaki ko doki ko kuma wani sashe na tsuntsaye irin kaji ko zabbi ko abin da agwagi duk ba a fidda masu na uku akwai azabu wal fidda wato zinari da azurfa wannan ana fitar musu da zakka amma zinari wanda aka aje ana kwalliya da shi mata suka saya suna kwalliya da shi wannan akwai saɓani wasu malamai suka ce ana fitar mashi da zakka wasu kuma suka ce ba a fitar mashi da zakka amma dai zancen da yafi inganci ko kuma zancen da yafi rinjaye musamman a malikiya shine ba a fitar ma wannan dukiyar da zakka ma'ana abin da aka aje ana kwalliya na zinari to ba a fitan mai da zakka saboda shi dama don kwalliya kadai aka yi amma idan aka samu wata mata ita sana'a take nan wurin ta sai zinarin ta sa in wata ta gani ta sai da mata to kun ga wanda ya zama kasuwa take to za ta bi dan wannan da zakka amma wanda kawai ta saya ko da nawa ta saye shi don ta ado ta sa ga jikinta ta yi ado amma in aka kiyarsa kimai ya kai zakka to amma ita ta saya ne don ado to wannan ba a cewa ta ba da zarka saboda ba ta ba ta sayi wannan ne ba don wani kasuwanci abu na biyar sai kuma wato kayayyakin kasuwanci ana kaya na kasuwa idan mutum ya gina gidaje nashi yana da gida ɗaya yana da gida biyu yana da gida uku kawai gida ya nashi wannan ba a cewa zai ba da zakka amma idan mutum ɗan kasuwa ne da yake gina gida ya saida to wannan idan shekara ta yi to zai yi kima waɗannan gidaje kuma zai fita masa da zakka haka wanda yake da motar hawa ko ta kai nawa ta hawa ce yake da ita yana da mota ɗaya biyu har goma amma duk hawa yake ba sai da yake ba wanda ya ga dama ya zaɓa ya hau to wannan ba a fitar musu da zakka amma idan mutum sayan motoci ya yi saida in mota ɗaya ce mota biyu ta shekara a haka to za ka yi kiyasin kuɗinka da kake kasuwanci da wannan mota ka fitar musu da zakka da kayan kasuwanci da kake kasuwa da su to za a fitar masa da zakka amma kayan da kake amfani da su yau da kullum to waɗannan babu zakka a gare su ba haka ya ku bayan Allah mu sani cewa ita wannan zakka da aka ce za a bada ba kawai ana ɗiban abu ne a bada ba sai idan ta kai wani matsayi mana zakka da muka ce waɗancan abubuwan da muka ambata su kaɗai ake ma zakka amma duk abin da ba su ba to ba a mai zakka kuma komin yawansa sai dai babu nan laihi ga abin da ba a yi mazaka ka ɗiba kuma ka bada sadaka to wannan kuma ba kai laifi ba ka ƙara ba kanka lada amma dai wani abu mai sunan zakka kamar tumatir mu ce to wanzu ka hidda zakka ka bada tumatir to wannan sai dai ka bada sadaka fi sabilillahi ka yi tumatir da yawa kila ka samu alkhairi to babu laihi ka ɗiba saboda Allah ya sa maka albarka a cikin sauran ka bada wani fi sabilillahi to wannan ka yi daidai amma dai zakka a ce kayi kwando ɗari za ka ba da zakka kwando kaza to babu wannan ga tumatir babu wannan ga tattasai da sauran waɗanda suke nan yi waɗannan ku sani cewa su abubuwan da galiban muke yi a nan waɗanda suke da zakka akwai gero akwai dawa akwai masara akwai wake akwai shinkafa dukan suna da zakka wasu malamai sun ce akwai riɗi cikin shi zakka kuma gaskiya zancen yana da ƙari akwai gyaɗa dukkan su ana masu zaka waɗannan abubuwan domin kamar yadda malamai ke bayani shi riɗi ba ana ci kuma ana yin wani abin da ba ci ba kuma ana iya taskace shi ya kai shekara ana amfani da shi da haka da wannan dalilin ne wasu malamai suke ganin to shi ma za a sa cikin zakka da haka yana daga cikin abubuwan da za a yi ma zakka waɗannan abubuwan da ake ma zakka akwai abin da yake cikin kwafsan shi akwai abin da yake karare yake kamar gero da dawa waɗannan galiban a bisa al'adar mu nan to ba buge su ake ba cikin kwamsan su ake aje su shi yasa kuke ganin malamai na kiyasin dame dame a bada to amma asalin zakka ita abinda aka sani shine shi wannan kwaye ka buge wannan kwaye ka bada ba na ka sussuke to idan an sussuke wani in ya sussuke kuskure sussuke gyaran shi kila dame goma ne kila dame ashirin ne to kamun a haka da haka sai a cinye shi wannan hikimar ta abin shi cikin kwamsan to yana taimakawa a dan samu dogon lokaci to shi yasa malamai da suke ma'amalantar irin wannan yankin namu suka ba da fatawar cewa to ya halatta a doki daban a bada musamman yadda ake ɗaura muna a lokacin baya dame zai kai tiya takwas tiya tara to ya halatta idan aka yi dame talatin dame talatin to shi kenan sai a raba goma sai a bada kashi ɗaya kun ga dame talatin in aka raba goma dame uku kenan wurin to sai ka bada dame uku zakka da haka idan kawai bai kai haka ba kai dame goma kai da mai 20 kai da mai takwas to duk wannan babu zakka cikin shi in ka ga dama ka ɗauka ka bada sadaka idan kuma baka bada ba to baka da ya hadar Allah sannan haka ita ma dawa to amma sauran abubuwan da su ba haka ake sanya su ba kamar masara kamar wake kamar ridi da ne magana kamar shinkafa su kuma ana kiyasin su ne da yadda wato manzon Allah ya faɗi cewa a bada sa'i 300 sa'i 300 din nan abu sa kiyasin da aka yi ya kai wajen tiya 280 ko tiya 270 da wani abu to amma dai galiba na yi magana da wani malami ya ce su sun bayi awa sun auna keke da keke abinda ya kai tiya 280 shine sa'i 300 to kun ga anan idan kai buhun masara buhu biyar buhu da buhu bakwai idan kai buhu bakwai to zai kai adadin wannan adadin wannan ciyoyin to sai ka raba shi ma ka raba goma sai ka bada guda ma'ana duk wanda ya yi duk wanda ya yi masara wake shinkafa riɗi ya kai adadin wannan yawa to kawai goma ake rabawa ko nawa ne kai ka riƙe wannan goma za ka raba idan ɗari kai to goma za ka raba kashin nan ɗaya za ka bada amma wanda ya noma masara a fadama shi ya bar ruwan da janaretan shi to 20 zai raba sai ba da ɗaya bambancin shi ne wancan kai kai bar ruwa wannan kuma allah ne ya sha ma da ita har ta girma da aka wannan shine abin da za mu riƙe a wurin abin da ya shahi abin da muka noma za mu ba zakka idan zakka ba ta kai adadin abin da za ka bada ba to ba maganar zakka sai dai ka ba da kyauta ko ta sadaka ko wani taimako wannan ko ba kai laifi ba abin da ya shahi kuɗi su kuma kuɗi ana yin kiyasin su ne da wato zinari da azurfa amma kamar yadda wasu malamai ke magana zinari ya fi tashi domin kiyasin zakka na zinari yanzu sai mutum ya mallaki miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari shida su ne zakka idan baka mallaki haka mutu ba maganar zakka to sai wasu malamai suka yi magana cewa ai hada azurfa maza Allah ya ce a jiya mun yi baki da suka zo daga hukumar zakka suka yi bayani suka ce manzan Allah ya ce hada azurfa kuma ya halatta a hidda hada azurfa saboda in an yi kiyasin azurfa din kila za a yi samun zakkar da yawa kuma talakawa za su yi amfana ita kuma azurfa ita kuma kiyasinta na da za ta kai daidai a yadda mata shi ne miliyan ɗaya da dubu arba'in miliyan ɗaya da dubu arba'in to kaga yanzu kamun ka samu wanda ya mallaki miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari shida ai ka samu wanda ya mallaki miliyan ɗaya da dubu arba'in idan har aka samu waɗanda suka aka samu miliyan ɗaya da dubu arba'in miliyan ɗaya da dubu arba'in abin da ya sama aka yi hidda za a yi samun amfani talaka za su ɗan yi samun sauki saboda a ce sai an kai miliyan goma sha ɗaya da haka malamai kamar yadda jiya yan hukumar zaka da wakafi dinnan nan suka yi bayani gaskiya sun ce ya halatta wanda yake da dukiya kayan kasuwa ne ko kudinka ne tura suka kai miliyan ɗaya da dubu arba'in kuma sun shekara to ya halatta ka yadda masu zakka kaga dai wannan halin da ake ciki na talakawa ko kuma halin da ake ciki na talauci da kuncin rayuwa za a samu sauki don duk lokacin da ka yi da zakka ka taimaka ma wani wanda bai da shi to zai samu sauƙin rayuwa to amma aka kai ƙololuwa ɗin duk da dai cewa akwai malaman da ke ganin cewa wancan da shi ne za a amfani da shi amma dai kamar yadda jiya na gaya maku yan hukumar zakka da wakafi sun zo kuma sun mana wannan bayanin kuma gaskiya galiban duk wanda ke wurin da ya gamsu cewa a yi amfani da azurfa ɗin nan a fidda zakka zai fi amfanar da al'umma dama shi ita zakka manufarta shi ne a rage ma mutane raɗanin talauci to yin an ce sai an kai miliyan goma sha ɗaya sai ka kirga mutane da yawa ba su samu wannan adadin kuɗin ba amma miliyan ɗaya da dubu arba'in za ka samu kuma adadi mai yawa kuma ita zakka dama a inda aka a inda aka yi aka masu wadatar suke kuma anan ake badata ta to kun ga sai a samu yawaitar waɗanda za su fitar da zakka kuma sai ku ga waɗanda za su amfana kuma an same su da yawa Allah ya samu dace da haka dai wannan shi shine kiyasi ko kuma wato gwargwadon yadda za a fita da zakaɗin nan wannan zakaɗin sai abu ya kai shekara idan kana da kuɗi to sai sun shekara kana ba kawai yanzu za ka fitar da su kana da su haka idan kana da kayan kasuwa sai sun shekara idan dabbobi da za ka fitar zaka sai sun shekara amma shi amfanin gona Allah maɗaukakin sarki ta yi wa atu haƙahu yau hasadi ku ba da wato wannan zakkar abin da kuka shuka ranar lokacin da kuka girbe amfanin idan an girbe an gyara to sai a ba da zakka kun ga shi ba sai ya shekara ba da haka abin da aka noma na amfanin gona ba maganar a ce sai ya kai shekara a'a shi bayan an gama aikin an girbe an je an yanke an gyara shi to sai a je a auna shi ko kuma a lissafa to sai a fitar da zakkar shi amma wanda ya fara kasuwa a yau kai da ka bude shago da miliyan goma to kuma shekara ta dawo sai ka yi kare kare ya shagon sai ka yi lissahi yanzu miliyan nawa ya kama lokacin dama da ka bude shi kiyasin zaka ya isa daidai wannan kudin to yanzu kuma sai ka samu miliyan goma sha biyar to sai ka raba waɗannan dukiya arba'in su kuɗi arba'in ake rabawa sai ka ba da kashi ɗaya in ka kalla za ka ga ka akwai sauƙi amma kuma wasu mutanen saboda rowa suna jin tsoron kada su fitar kuma su talauci sai su ta gadon talauci talauci talauci a cikin irinsu da haka ɗan uwa musulmi waɗanda Allah ya ba ikon fitar da zakka su yi ƙoƙari su fitar da zaka kada ta zame masu bashi ko a biyo su har su je ga Allah maɗaukakin sarki ba su fitar da ita ba duk wanda ya je ga Allah bai fitar da zakka ba to kun ji sakamakon abin da zai biyo shi baya za a yi mai lalas da wannan dukiya Allah shi kyauta da haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yawaita mana za su fitar da wannan zaka ɗin sannan kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kama na sauƙin wannan yanayi da muke ciki na talauci da kuma kuncin rayuwa wannan ita ce fasarar hudubobi guda biyu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana dace kamar yadda muka saba mukan yi addu'o'i na musamman addu'a ta farko muna yin ta ga yankunan mu da suke fama da tashi-tashi hankula a wannan cikin wannan wani bangare na wannan jiha da mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai mana zaman lahiya waɗanda aka kama da sunan kuɗin fansa Allah da kubutar da su Allah ya sa masu mafuta addu'a ta biyu muna yin ta da halin rayuwa da muke ciki na tsananin tsada da kunci na talauci da mutane ke ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ka mana saukin rayuwa ya yi mana wannan yanayi da muke ciki addu'a ta uku da zamu yi zamu yi ta ga bawan Allah da ke wannan aiki cikin wannan masallaci kamar yadda muke gani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi Allah ya kai mashi wannan aiki a cikin gidansa na aljanna yadda ya wannan gyara gyara ɗakin Allah Allah ya gina masa gida aljanna muna roƙon Allah kuma ya yawaita mana irin waɗannan mutane masu aikin alkhairi mu kuma Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa da ƙoƙarin kula da wannan gyara da aka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkanin waɗanda ba su da lafiya a nan gida suke kowa asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ka ci kansu da rahama mu kuma da muka yi saura Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani اللهم أعد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين